nukeliauti galima daug kur ir pėsčiomis juo labiau nuplaukti didelius kiekius nuvežti bet e, didelės distancijos reiškia vieną kad negali panaudoti savo demografinės persvaros Na, neįmanoma pervežti iki XIX amžiaus pabaigos e, buvo milijonus žmonių, juo labiau padaryti tai greitai. Todėl antra sudedamoji tokios komunikacinės ir transporto revoliucijos dalis buvo uh, vis efektingesnio ginklo naudojimas. Apie karinę revoliuciją pakalbėsime kitą paskaitą. Aš šiandien ir dabar norėčiau atkreipdėmėsi tik tai konkrečiai individualaus šaunamo ginklo mm, evoliuciją Europoje. Parakas ir šaunamas ginklas pirmasis Na, jeigu taip galima pasakyti, patrankos ir granatos atsirado ne Europoje, europiečiai visą tai perėmė. Ir e, ką nors naujo sugebėjo atnešti šioje sferoje faktiškai tik tai tobulindami esančius e, veikimo principus. Tas tobulinimas vyko e, pakankamai sparčiai ir jau 17 amžiuje europinio šaunamo ginklo naudojimas e, pasidarė ko gero nepavėjamas daugeliui neeuropinių valstybių, ypač tokių, kurios, sakykime, nenorėdavo kopijuoti europinės karybos. Ką ten buvo galima pagerinti? Na, visų pirma, užtaiso mechanizmą. Individualaus asmeninio ginklo, nes tradicinis, tai ką turi arba iš viso laužą kuriantį prie arkebūzės ar patrankos, ar įkaitintą metalinį strypą, ar, ar visą laiką suknatų kažkokiu smilkančiu. Uždegi nusitaikai iššauna ištaisai bet na patys suprantat per lietų to nepadarysi užsimaskuoti jeigu visą laiką tu su, su atvira ugnim esi kur čia taip užsimaskuot gali šaudimas tiktai stovint ir tiktai pageidautina nesitaikant iki 19 amžiaus kareivio na tose įprastinėse daliniuose išskyrus jėgerius, ten kokius jau, jau atsirado, kaip dabar čia pavadintume, snaiperiai arba marksmenai, e, tai apie tokius nekalbam, bet paprasto kareivio net ir nemokydavo šaudyti į taikinį. Tik Napoleono karų metu tai pradėjo daryti, ne, nebuvo prasmės. Taiklumas menkas, o išsideginti akis ar jas pažeisti labai agresyviais paroko dūmais galėjo labai nesunkiai. Tie klasikiniai uh, Piratai vienakiai, tai iš dalies buvo nulemta ir to, kad būtent piratai, na, jam <laughs> kita, kitos išeities nebuvo. Jie šaudydavo visada taikydamėsi ir žiūrėdami, garsėjo kaip e, labai taiklų šauliai. Nu, ir bendrai, puolant laivą, daugiau dėjo vilčių šaunamas ginklus, įvairaus tipo pistoletus ar, ar, ar šratai šaudžiančius mušketonus, nei, nei savo kardus ar sugebėjimą fektuotis. Nu ką tu ten laivo denėje prisifektuosi, čia tik Hollywoodo filmuose tai gali e, būti rodoma. E, kitas dalykas, kad taip, na baisus ten dalykas, vat varštelė, paėmė vieną varštelę, priveržė iš šono, čia skilutę pragrėžė ir tai jau didelis laimėjimas europiečių. Na, kaip pažiūrėti, iš vienos pusės gal ir nedidelis, bet jeigu tų skilučių ir varštelių reikia šimtų tūkstančių, tai jau reikia ir tam tikros pramonės skilutėm gręžti ir varštelius įsukti. Reikia, kad būtų jūsų civilizacijoje gimęs Archimedas, nes uh, turėkit omeny, varštų niekas išskyrus europiečius nesugalvojo. Mm, o tai buvo tam tikra kliūtim, sakykime, prasidėjus garo varikliu ar, ar dar kokiai nors mechanizmų, metalinių mechanizmų revoliucijai. Tai tiesiogiai lietė ir, ir ginklus. Na vėlgi, išgręžk skylę, o ne išliek. Mm, turi labai geras metalas būti, turi būti staklės, nes ar kebūzė, ar kažką panašaus muškietą gali nukalti ir paprastas kalvis. Tik tai kas šeštas šūvis gali būti toks, kad tas, kuris šaudo nuo tokios arkebūzo žus. Nežinia, kur pataikys, ne, ne, nežinia iš viso, ar dar išaus. O jeigu sugebi pagaminti 60 ar 80 tūkstančių ginklų, kuriuos bet kuris kareivis paėmęs bet kur ir bet kaip gali iššauti, tai jau visiškai kitas e, lygis. Na ir turbūt pradėti reikėtų nuo europiečių pirmo tokio e, atradimą, tai 16 amžiaus pradžia atsirado užtaisai e, su na, tokiu laikrodiniu prisukamu mechanizmu. Prisuki būgną metalinį, paspaudus paleistuką, jis ima suktis ir trinasi per e, perito gabaliuką. Peritas, kaip žinot, nuo trinimosi su geležim e, kibirkštis paleidžia. Tokius pistoletus, na, jau ir, ir Lietuvoje 16 amžiaus pabaigoje, prie Stepono Batoro, man regis, jau, jau atsirado net ir braitelių daliniai vien tokiais ginklais ginkluoti, bet jie buvo brangus ir iš tiesų čia daugiau karininkam arba tokios elitiniai kavalerijai e, tinkami. Pasikartosiu, niekur kitur pasauliu nieko panašaus nebuvo. Iš tokių pistoletų, tų ratukinių, e, buvo galima šaudyti gana efektingai, bet kokiom sąlygom, na ir taip, tai gali nuo raitelių šaudyti. Nes šiaip tai, na, raitelis su arkebūza mm, truputį šiaip savo atrodo. Tokių buvo, bet jie tokie raiteliai judėjo link dragūnų, tai yra link tokių e, karių, kurie joja iki mūšio lauko ant žirgo, o mūšio laukėjo kaunas kaip pėstininkai. Ir įtaka didžiausia atpygint, atpyginant e, šaudimą suvaidino kaip keistai bebūtų titnaginės spynos, jos buvo primityvesnės negu ratukinės, be jokio ten ypatingo e, mechaninio genijaus padarytos. 17 amžiui paplinta. Bet pirma, pir, pirmi pistoletai tokio tipo atsiranda dar 16 amžiui ir kas keista, bebūtų vagis juos pirmieji, manau, duoti. Jos ten vištos koja ar antis koja dažnai vadindavo, nes kartais ir keli e, būdavo vamžiai e, prie vienos rankenos pritvirtinti. Veikimas paprastas – titnagas, geležis, draukėsi, kibirkštis ir, ir šūvis. Mm, e, manau, matėte, tiesą sakant, ir, ir, ir tų mm, ratukinių pistoletų ir, ir titnaginių, kad ir karo muziejuje yra tiesa su ratukiniais dažniausiai tas metalinis būgnas nėra likęs. Mm, pamesdavo ir, ir šiaip mėgdavo taisyti ir, ir jų gana nedaug išlikę. E, kita naujovė buvo 17 amžiaus vidury, pirmi prancūzai tai ima daryti, e, tvirtinti prie muškietos, e, prie muškietos durtuvą. Iš pradžių tai netvirtino, jį kišdavo į vamzdį tiesiog. Speciali rankena įkiši vamzdį ir muškietą ima tarnauti kaip, kaip, kaip šaltas ginklas. Sustojus dviem, trim eilėm, tokia muškieta su, su durtuvai siena, ji jau buvo neįveikiama žirgam. Arklys, na, taip sakant, neraganosis, jis ne, nepuls į, į durtuvų sieną, nepriversi to daryti. Įveikti tokias sienas pasidarė labai sunku. Na, 18 amžiui, kai imta derinti ir e, tokią tankę reikiuotę ir dar šaudimą, ir dažnai šaudimą už nugaros stovintis kareivė užtaisinėja šautuvą, paduoda priekį esančiam. Tokia ištisinė durtuvų ir ugnies siena. Tai jau buvo rimtas, labai rimtas pranašumas prieš e, bet kokius priešininko raitelius. Nekalbu apie pėsininkus. Pėsininkų dar judėjimas lėtesnis, tai daugiau salvius pėsi šauti. Į raitelius dažniausiai buvo, kaip čia pasakius, toks e, pasirinkimas gana savotiškas. Arba pamatai juos tolumoj, 100-150 metrų gali bandyti šauti ir kol jie priartės, spėsi dar kartą užtaisyti šautuvą. E, arba tiesiog laukti, kol priartės labai arti ir tada šauti šimtaprocentiniu tikslumu. E, išlaikyti reikiuotę buvo galima tik tai, jeigu kas nors dengia flangus artileriją ar, ar tavo kavaleriją. Arba įmami naudoti kare, tai yra kvadratu sustatyti keliom linijom kareiviai. E, kare įveikti kavalerijai būdavo labai sunku ir faktiškai beveik neįmanoma. E, būdavo tokių atvejų, bet daugiau na, atsitiktinumas, nespėjo susirikiuoti, priešininkas pritraukė artileriją ir, ir kare suardė, ar kas nors tokio panašaus nutiko. Bet kare buvo galima ne tik stovėti, kaip dabar mėgstama filmuose rodyti, bet kare kvadratų tuo durtuvų kvadratų ir ugnies e, ir žygiuodavo. Sugebėdavo gerai apmokytą kariuomenę prasiveršti, atsitraukti, susijungti ar, arba atvirkščiai greit persirikiuoti į kolonas ir atakuoti priešą. E, tai buvo tas nedidelis durtuvas, atsitiktinai pradėtas e, kaišoti į į vamzdžius, nes atkreipkite dėmesį, sakykime, į trečią skaidrę. Iš pradžių muškietos ir ypač arkebūzos buvo daromos tokios, kad ten į petį nesiremti, nes na, na, užtaiso gali išnarinti petį. Antra, jos e, daugiau pritaikomos kaip kuokos. Su jom, ko gero, iki 17 amžiaus daugiau priešininkų užmuždavo, e, už vamžio paėmus ir su buožė daužydami e, per galvas, negu kad nušaudavo. Atsirado durtuvam, atsirado durtuvų kautynės ir, tiesą sakant, taip, mm, jau linijiniai taktikoje veržimasis šūvio, ugnies, manevro ir durtuvų. Mm, tos kariuomenės, ką tai sugebėdavo padaryti, tos priešininkus nušluodavo. Kartais net ir peržengdavo sveiko proto ribas. Šia... Karolis XII e, su savo švedais. Tai jau ten jie karjeros viršūnėj net ir nesistengdavo stoti patrankų ar, ar pėstininkų šaudimo dvikovos, tiesiog, kad žygiuoti vieną kartą šauti ir po to pulti durtuvais, nesvarbu kiek priešų, jie galbūt net laikys ir bėgančius visus išbadysim. Na tai taip Poltavos mūšį prisižaidė, nes ten porą mortyrų turėjo, porą patrankų, o parako porą statinių tik tai. Švedai susiruošė užimti Rusiją. Na tai kuo baigės Poltavos mūšis, manau, puikiai žinote. E, didelė naujovė 19 amžiui buvo anglų dvasininko Aleksandro Džono Forsaito išrastos kapsulės. Jisai taip mėgo medžioti, bet su tai šautuvais, na kaip, ten titnaginė muškietai iš pradžių nedidelis toks stilus sprogimas įvyksta nuo, nuo titnago braukimo smūgio į geležį. Na, tada užsidega parakas uh, ugnies toj angoj ir tik tada viduje vyksta vidinis sprogimas ir išlenda, išlėkia kulka arba šratai. Na tai ką, na, kvailiausia antis pamatys dūmus, išgirs kažką krepždant ir, ir bėgs. Ir šaudė kaip tu nori, atsitiktinumo dėka tai galėjo pataikyti. Na, ta neviltis medžiojant antis Forsaitą ir paskatino sugalvoti tokį užtaisą, e, kad e, jisai neišduotų šaulio. Nei antim, nei, nei kitiem priešam. Ja, tą užtaisą galit matyti. Paprasčiausias e, spiruoklinis paleistuko paleidžiamas gaidukas, kuris trenkia per kapsulę. Kapsulė, ten sprokstama gyvsidabrio mišinys, bet tokia restainėlio nedidelio formos uh, užtaisas, kurį užmaunama ant, e, čia ir nuotraukoj matosi, ant, ant, ant tokios adatos. Dėl to adatinė Adatinė spina, kapsulinė adatinė, dažnai vadinama. Kapsulės, taip, gali jos kartais ir nesuveikti, bet dažniausiai suveikdavo. Jos nedidelės, tai ne parakas, nereikia ten tą muškietą iškeltą krūtinės lygį, tam tikru... Galima purtyti tą ginklą, daužyti, ką nori daryti. Sugraibalioti ir, ir uždėti užtaisą buvo netaip jau ir, ir sunku. Kapsulę turiu omeny. Šaudimas pagreitėjo. Tai bendram palyginimui, arkebūzo šūvis. Vienas šūvis per penkias minutės, muškietas e, šūvis, vienas šūvis per minutę na, gerai išmokyti anglai sugebėdavo paleisti ir šešis, o jau ten ypatingais atvejais net ir septynis šūvis per minutę, bet čia buvo išimtis. Dauguma to vengia, nes matote, jeigu tu sutankini ugnį bent iki trijų šūvių per minutę, tai po dviejų minučių stovi nepermatomam ir jeigu nėra stipraus šoninio vėjo, niekur nenu, nenuskrendančiam parako dūmų debesį ir girdite, kad kažkas krenta, artėja, o gal neartėja, ne, ne visi kariai tokias sąlygas išlaiko ir, ir e, panika gali apimti anksčiau, negu pasirodys priešas. O pagaliau ir šaudyti, jeigu nematai ką, tai prasmės faktiškai ir nelieka. Turi arba atsitraukti nuo to dūmo, arba žygiuoti priekį, e, galėdamas užsišaukti ant priešininko, sakykime, artilerijos ugnies ar, ar kavalerijos. Na, tokie dalykai mm, e, buvo gana sudėtingai valdomi. Reikėjo labai gero kareivių muštro. E, su kapsulėm parako kiekis ima mažėti, bet išliko kitas užtaisimas per vamžio galą. Na kaip, e, įpili parako, Įspjauni kulką, dažniausiai prieš mūšį į burną susikiždavo kulkas, kad nepamestų ir negraibalioti. E, tada kamšalas, jisai primušamas mm, lasdelė arba spe, specialių šompalų. Na ir tada jau užtaisinėjamas e, prie užrakto tenai parakas pilamas, atlaužiama, taikomas išauna. Krapštimosi gana daug ir, ir mechanizuok, kaip tu ten nori, užtrunka labai ilgai. Sugalvotos patrankos visokie velnio vadinami vargonėliai, kuomet keli vamžiai tvirtinami, na, tai buvo irgi toks dalinis sprendimas. Na, kas iš to, kad ten 15 vamžių vienam vežimėlį, o kaip ten šaudasi, koks taiklumas. Visus vienu metu iššausi ir po to 15 kartų vėl ten užtaisinėsi krapštysios nežinia kiek laiko. E, tai tokios inovacijos kažinko nedavė, kol ne buvo sugalvota imti tvirtinti kapsulės iš karto prie šovinio. E, iš pradžių daryta mm, popieriniai tie užtaisai, jie tai buvo popieriniai, nes e, paprasčiausiai kulkavą spjauni vamzdį, tada nukandi popierinį E, vadinamą e, patroną, nu jos taip ir vadindavo, e, gilzę, supilį, nu, atsiprašau, prie, prieš tai nukandė supilį paraką, tada kulką, na ir tada ant, ant viršaus tą popierių kaip kamšalą ir, ir prigrūdė į vamzdį. Na ir, ir gali šauti. Bet e, greitai atėjo į galvą, a, be, beje, dėl tų būtinų kareiviam kandžiojimų neimdavo į kariuomenę tų, kurių priekiniai dantis būdavo išmušti. Tai labai nenorint tarnauti buvo tokia savotiška išeitis. Mm, bet mm, tie, kurie dantis, dantis Mm, tie juos ir naudodavo. Čia dar prisidėjo kareiviai, vėliau ėmė tabaką į tas gilzės kimšti ir, ir gimė 19-20 mm, amžiaus nelažiaus nela cigaretės. Organizmui tas popierius nieko gero neduoda, degdamas ir vežys koks nors plaučių, kurio nelabai kas ir, ir buvo, ir buvo ties 19 amžiai po tų masinių kariuomenių ir tų kareivių su cigaretėm tapo tiesiog kasdienybė. E, dar viena ypatybė, kuri pagerino europinį ginklą, buvo vamžio greveliai iš, išliejami arba vėliau iš, iš, iš, iš tekinami, tekinami graižtviniai šautuvai, bet graižtvinio šautuvo na, bėda buvo, kad labai sunku ilgai užtrunko užtaisimas. Štuceriai vadinami atsirado, daugiau medžioklė arba kažkokiam tokie, tokie hm, raiteliai mėgo naudoti. E, kodėl jie geri buvo, kad e, iš lėto įkalė įgrėžė užtaisą, ir jisai neiškrenta iš vamzdžio, kaip kad nutikdavo, nutikdavo labai dažnai su, su paprasčiausiais pėstininkų šautuvais. Bet tas įkalimas, užtaisimas galėjo užtrukti iki trijų minučių ir aišku, kad, kad iš tucerio galėjo ten liūtus medžiotus medžio, bet mūšio laukio tai buvo gana toksai mm, šiaip sauginklas. Bet taiklumas išaugdavo. Kulkos trajektorija pasidarydavo tiesesnė ir, ir, ir taip šitą problemą užtaisimą greitą bet lygiavamzdžiu vamzdžiu ir e, lėtesnė, gerokai lėtesnė, bet graištviniais ištviniais e, paprasčiausias kulkos. Sugalvota, kad o kam tiesą sakant čia pro tą vamzdžio galą kaišyti, jeigu galima iš kitos pusės, kur yra spina, padaryti angą, daryti angą, išti kulką, priklijuoti prie, prie tos gilzės e, kapsulę ir to, tuo pačiu mechanizmu šaudyti. Na, turbūt aiškinti nereikia, kad greitai buvo pereita prie, prie pulkų, kokias mes ir dabar žinome. Jo labiau dar, dar prisidėjo ir, ir e, be dūmė parako atradimas 19 amžiui. Jo, vid, jo vidury atsiranda pirmas, na, sakykim, taip modernus E, šautuvas e, Drezie, galite matyti 41 e, modelį. Atitraukiamas užtaisas iki, iki šama kulka, uždaroma po to vienokiu ar kitokiu mechanizmu, ar mechaniniu, ar, ar, ar vienai patraukiama, ar kitaip, ar spiruokliniu. Mm, jau kareivis gali, jam belieka tik tai paspausti paleistuką ir kulka nuskries. XIX amžiaus 80-metį Mauserio e, tipo šautuvai tapo na, Vokietijos, sakykime, imperijos tuo pranašumu, kuris ir leido laimėti prieš e, iš pradžių Austro-Vengrijos kariuomenę, e, o vėliau ir prieš Prancūzijos imperijos kariuomenę. Nes kasgi gavosi? Greito šauda kažkokia, kažkokia. Tie dar užtaisinėja iš, iš galo, o prūsai keturiom, trim eilėm, sustoja, šaudo, tiesiog paleidžia va tokią ugnies sieną. Dar daugiau, jie gali šaudyti bet kokiam ore, lyja, nelyja, rūkas, naktį. Ten tie priešininkai tai pamatė, jau juos ten siaubas iš siaubas išdavo dūmų, ne, ne, nebeliko, nes parakas cheminis. Ir ir, ir ne, netaršus naudojamas. Tai tiesiog kažkur va, tolumoj blikščia, blikščia, blikščia ir aplink, aplink e, tą tavo kareiviai. Bandai šaudyti, matai, kad nieko tu ten tiem prūsam nepadarai, nes jie maskuojančiai uniformam su savo feldgraujau apsirengę pil, pilkšvai mėlynom ir kitas dalykas, jie gali šaudyti gulėdami. Būtent va šitie šautuvai su tuo užtaisimu Gali gulėdamas, gali klopėdamas, e, gali sėdėdamas, gali pasilenkęs, gali prie medžio, už medžio, nuo, nuo žirgo, iš viso, kaip tu nori, tai taip ir šaudyk. E, tankis kareivių gali būti 4-5 eilėje ir visi vienu metu paleis ugnį. Tai buvo daug ir, ir, ir tai buvo įspūdinga. Aš prikabinsiu prie prie, prie, prie medžiagos nedidelę ištrauką iš uh, E, filmo Zulu. Tai tenai rodomas e, susidūrimas e, Britų kariuovių su Zulu karalystės kariais. Pietų Afrikoje veiksmas vyksta, Mm, atkreipkite dėmesį, ten naudoja, na, ne visai tokius ginklus, kokios realybėje naudoja, bet nesvarbu, panašius naudoja. Šaudimo kokia technika, kokia greita šauda ir, ir kuo tas mūšis baigėsi. Rorke Drift mūšis, Britų porą tūkstančių karių visai nesenai prieš tą mūšį žuvo Izandlvanos mūšyje, Zulusai nu, pasirodo, kad sugeba vidury dienos e, lygioj vietoj sunaikinti Britus, profesionalius karius. Ir čia tokia tas Rorke Drift misija, toks mūrinis pastatas su tvora ir, ir ten Zulusai užklumpa nedidelį Britų dalinį. Trys dienas beveik vyko mūšis, baigėsi tuo, kad nieko padaryti Zulusai nesugebėjo. E, Intensyvumas šaudimo buvo toks, kad e, po mūšio ar, ar ypatingų atakų metu ten tiesiog tiek vamžiai įkaitę buvo, kad e, kareivio delnai nudegė e, pas, pas Britus. Bet e, liko gyvi, nesugebėjo nieko padaryti. Neižiūrėkite tam filme jokio rasizmo, ten filmas su pagarba rodo ir Zulusus, ir, ir Britus. Tiesiog va, toks karinis kar, karinio prieš pastatymo parodimas. Nes, na taip, Britai tą, tą mūšį laimėjo, atsilaikė. Zulusai nesugebėjo nieko jam padaryti, nepaisant savo drąsos. A, beje, dar nedidelis anegdotas, ten filmavo e, Pietų Afrikoje ir Zulusas vaidina Zulusai tų kai kurių seneliai tam Rorke Drift mūšyje dalyvavo, tai tikri, tikri, ne, ne aktoriai. Ir jiem gali honorarą, kai kurie mokėjo auksiniais laikrodžiais. Tai kad filmavimo metu kas nors jų nenušvilptų, dalis jų su tais auksiniais laikrodžiais ir mūšyje bėgioja. Jeigu geros kokybės filmą DVD žiūrėsi, tai gerai įsižiūrėjęs galima matyti, kad taip. Zulusai tokiai rimtai pasipuošė, iš 20 amžiaus atkeliavę laiko mašina. E, na, gerai, e, norėjau pasakyti tik vieną. 19 amžiaus 90-metį europiniai ginklai, ar Mauserio, ar Drezie, ar visokio kitokių sistemų, itališkų ir rusiškų, ir kokių ten tik neatsirado, amerikiečių, jie jau buvo tokie pra, pranašus, kad niekas jų normaliai nukopijuoti ir padaryti to meto ne, ne Europinėse imperijose ar valstybėse negalėjo dar daugiau jais ir naudotis jau buvo pakankamai sudėtinga. E, ir, ir tie, tos tarsi europeizuojamos armijos, net jeigu ir įsigydavo tokių ginklų, dažniausiai na, nemokėjo prižiūrėti. Tropikai, reikia pastoviai tuos ginklus suteptus laikyti. Nu, koks ten kareivis išsitepliojęs, blizgėti turi ginklas. Per ilgas, nupjauni savo. Tada taikyti neįmanoma. O tai kam taikyti? Ir, ir taip gerai bus. Ir, ir panašiai e, tokių anegdotų galima pririnkti begalės. E, tiksliau, na, tose civilizacijose, kur e, ginklas yra visuomenės padėties simbolis, jie iš tų europinių ginklų, net jeigu juos turėdavo, padarydavo tiesiog žaisliukus, o ne netikrus ginklus. Ir susidūrus net, net ir europietiškais ginklais ginkluotam Afrikos, Azijos ar, ar dar kokiam nors kokio regiono vietiniam daliniui su tokiu pat skaičiumi europiečių visada baigdavosi vienodai. Juos, europiečiai juos išaudydavo ir išaudydavo labai greitai ir, ir efektingai. Ir tai dar buvo ne viskas nes atsirado automatinis šaudimo ginklas. Pirmą, tarsi pirmą kažkokį kulkosvaidį buvo išradę jau Liudviko 15 laikais, bet Liudvikas 15, na čia vėl tokia legenda daugiau, bet pasodino tą išradėją į kalėjimą. Pasakė, kad jeigu čia tokius ginklus jums naudoti, tai karas virs skerdynėmis, praras bet kokį patrauklumą. Na ir, kaip čia dabartiniais terminais, nesportiškas bus. Teisus, ko gero, buvo tikrai teisus. Su automatiniu ginklu iš karo išnyko viskas. Jokia asmeninė drąsa prieš kulkosvaidžį ir automatą neturi jokios prasmės. Nušaus ir, ir nespėsi nieko net pasakyti. Tai pirmasis efektingo šaudamo ginklo išradėjas automatinio buvo e, Richardas e, Jordanas Gatlingas. E, jo, to modifikuoti iš pradžių gal tokia truputį gremėzdiškai buvo, bet jau 80-metį 19 amžiaus, a, nuotrauka štai, štai yra 8 skaidrį, e, jie jau pasidarė tokie, kad buvo galima paleisti m, mm, kas sekundę po šūvį, iki 60 šūvių į minutę. E, na tai buvo gana gana efektingas e, ugnies Mm, paleidimas, tik viena bėda, e, mechaninis užtaisas, turi sukti rankeną ir tada jisai tik šaudo. Dažnai tie šoviniai stringa, nes nejuostama tokiuose bugnose ar, ar, ar, arba tokiuose dėklose. Manau, filmuose ar žaidimuose, beje, apie laukinius vakarus, ten kokį Red Hand Redemption ir Call of Juarez e, galėjote matyti. E, tiesa, žaidimas lieka žaidimu, ten truputį jau tie kulkosvaidžiai taip duoda, kad baisu žiūrėti. Ne, jie to, to, tokiu efektingu ginklu nebuvo, bet e, buvo galima tokių pastatyti 5-6 ir priešininkai prasiveršti pro tokią poziciją būtų labai ir labai sunku. Tik artilerijos pagalba tai būtų galima padaryti. Na, o viršūnė 19-20 amžiaus automatiniai ginklai pasiekė Hiramo Maksimo e, dėka. E, jisai šiaip na turbūt amerikiečių galima įvardinti nors iš europos e, kilęs ir e, kuo jis skiriasi nuo gatlingo panaudojo e, ginklo nu, veikimui šiaip jau nelabai reikalingos dujas kurios lieka iššovus šovinį Nereikia nieko sukti, reikia gašetę spaudyti ir juostoje sudėti mm, sudėtos kulkos skrieja tiesiog pačios. Hiramo Maksimo ginklas, e, jis buvo labai efektingas. E, čia galit matyti demonstraciją kinam devintoj, devintoj skaidriai. Medivą nu, nukirtęs, e, bet buvo brangus. Dabartiniais pinigais čia virš 200 tūkstančių eurų tikrai vienas kainuotų ir tai jau čia kai prasidėjo masinė gamyba, ne visi galėjo pirkti. Tiesą sakant, va, tie yra anegdotas apie tuos kinus, imperijos atstovus, kurie paklausė, kiek iššauna, kiek kainuoja vienas šūvis, na, 10 amerikietiškų mm, centų, na, ir kiek iššauna per minutę, na, per minutę, sako, gali iššaudyti 300 kulkų paleisti. Na, kinai paskaičiavę, sako, gal galima būtų kažkaip padaryti, kad imperatoriaus kariuomeniai lėčiau truputį šaudytų. Jokių pinigų neužteks taip, taip leškinant. Mm, na, bet buvo, buvo Maksimas priimtas. Nežinojo, kur jį iš pradžių ir naudoti, nes truputį gremėzdiškas, kaip matote, iš pradžių buvo tarsi kavalerija traukti taikomas, bet galų gale nusprendė, kad tiks laivam. E, laivų tose varno lizduose pastatyti Maksimus ir iš jų šaudyti į priešininko denį. Taip gal ir būtų likę visiems laikam laivyne, jeigu ne e, vienas bet, tai įvyko pirma islamistinė tokia revoliucija ar perversmas e, Egipte. Mm, e, ir malšinti buvo pasiūstas Britų laivynas. Aleksandrijoje ten, tai su artilerija lengvai nušlavė bet kokius ten tų sukilusių e, Egipto islamistų mm, tvirtinimus, įsiveržė e, Aleksandriją. Aleksandrijoje masinė fanatikų minės, jie ten žudė krikščionis graikus, žydus, e, žodžiu, visus, kas po ranka pasipainė. Tai susidoroti su miniom, na, tegul ir kokias nori turėtų ten tuos muškietas ar, ar šautuvus, yra gana sunku. O paaiškėjo, kad su kulkosvaidžiu labai lengva. Pastatei vieną gatvėje, šaudai serijam ir visi krenta. Ir niekas prie tavęs nepribėgs, nei su jėtam, nei su muškieta, nei, nei, nei su peiliu, nepadarysi nieko. Galų galę kulkosvaidžiai 11 skaidriai buvo naudojami mahdistų sukilimą, taip pat islamistų sudanę malšinant. Ir, ir taip man galit pažiūrėti, kaip tai atrodo. Pėstininkai, kurie palaiko ugnim, prie jų tam tikru atstumu pastatyti kulkosvaidžių. Dar po kurio laiko su, sugalvojo, kad e, galima tris Maksimų, kol, kol, Maksimo sistemos kulkosvaidžius pastatyti. Mm, ir e, ramiai savo, na, kas 120 laipsnių, ir ramiai savo užimti žiedinę gynybą. Niekas prie tavęs neprisiverš ir neprieis. Išaudysi visus. Kol bus tik tai šovinių, na, arba netyčia ten kas, nu, kas nors nesuges. Tada visai galėjo nutikti. Na ir dar svarbiau, kad, na taip, e, galite, na, nepasakyčiau, kad e, pasigrožėti, bet 12 skaidrė, čia būtent tų riaušininkas Aleksandrijoje pakartas ir tam ten vėliau skirtas, skirtas eilėraštukas iš, iš anoniminio poeto, sakykim taip, šio laikinės keliautojas vadinasi eilėraštis, na ir kągi ten rašo whatever happens, we had God, the Maxim gun and they had not. Na, kas be nutiktų, mes turim Maksimą, kulkos vaidio jie neturi. Na ir toliau ten nušovėm kelis ir pakorėm, o kiti pasidarė ro, romiais, tokiais ramiais žmonėm. E, tokia ugnies persvara buvo nebeįveikiama niekam. Nei drąsai, nei europiniam išmokimui, nei kokiem nors vietiniam genijam, kurie savoj kalviai bandytų pagaminti kažką panašaus į kulkosvaidį. E, tiesa, prisodrinimas kulkosvaidžiais buvo netoks jau ir gausus, nes, sakykime, rusų-japonų kare ketvirtų, penktų metų, tai <laughs> rusai prie Port Artūro turėjo du kulkosvaidžius viso labo. Nu, aišku, kad japonai tą karą ir laimėjo. Dar laimėjo taip, kad ne vieno bent kiek didesnio mūšio rusai nelaimėjo. Jokio. Mm, įspūdingi pasiekimai. Bet kulkosvaidžiai pakeitė ir karą Europoje. Pėstininkam pasidarė nebeįmanoma prasiveršti pro kulkosvaidžių, žemės apkasų, minų ir spigliuotos vėlos įtvirtinimus. Tai pirmo pasaulinio karo tie milžiniški šimtatūkstantiniai nuostoliai mūšiuose beveik visais atvejais buvo priešininko ne tiek artilerijos, kiek, kiek kulkosvaidžių dėka pasiekiami. E, karas prasida, pasidarė žemės karu, įsirausimo karu, toliašaudės artilerijos, na, o sekantis žingsnis m, mm, buvo mechaninių kovos priemonių atsiradimas. Ir nors tokių prototipų tai galim surasti Tabarytovo, sakykime, kovos vežimai, kuomet taisomos e, patrankos, įgula ir, ir taboritai buvo taip įsigūrinę, kad jie su savo tais kovos vežimais ne tik stovyklos apsitverdavo, Vagenburgus padarydavo, bet jie net mūšio metu galėjo žygiuoti, pra, pra priešininkus prasiverždavo. Pas rusus buvo vadinama guliai polė, irgi kažkas tokio panašaus e, platformas su sienom, su patrankėlėm, stumiamas arba traukiamas. Čia prieš totorius labai gerai buvo naudoti, nes o ką ten totoriai su savo lankais rietėm prieš tokius padaryti gali gali. E, bet, e, na, kurgi be Davinčio, jo ten kažkokios keistos fantazijos apie supertankus taip pat egzistavo. Bet e, realiai tai taip, pirmo pasaulinio karo metu atsiranda pirmieji, pirmieji tankai, tiek vokiečių, tiek, tiek, tiek ir anglų pusėje. Na, pats pavadinimas tank, tai, tai, tai reiškia bakas tiesiog, nes slepia čia tarsi laivyno mm, gaminama įranga, Britai slepia ir abi pusės kone vienu metu ima tankus e, naudoti ir bandyti. Tuo faktiškai pabaigdami naujųjų, e, ne naujųjų, naujų laikų karybos istoriją ir pradėdami naujausius laikus. Nes e, jau pirmo pasaulinio karo pabaigoje žmogus vienas nereiškia mūšio laukia nieko, šimtas nieko, tūkstantis nieko, viską ima reikšti pas ką daugiau lėktuvų, pas ką daugiau toliašaudės artilerijos ir pas ką daugiau kažko panašaus į tankus šarvuotų automobilių, šarvuočių, šarvuotų traukinių. Na, dar geriau tiesiog mm, tankų su, su patrankomis. Ir visos tos mašinerijos dėka, jeigu dar jį palaikoma ir laivyną, europiečiai galėjo susidaroti su bet kuo ir bet kur ir bet kada. Tiesa, kaip patys puikiai žinote, pradėjo darotis ir, susi, ir susidarojo patys su savim. Pirmas pasaulinis karas iš tiesų buvo milžinišką ekonominę, demografinę, kultūrinę ir ypatingai geopolitinę Europinį imperijų savižudybę. Lietuvos požiūriu tai ko gero netaip jau ir blogai, nepasant to, kad lietuvių žuvo pirmajam pasauliniam kare 60 tūkstančių, tai čia dvigubai daugiau nei, nei, nei pokario karuose ir dešimt kart daugiau negu nepriklausomybės kovose 18-23 mm, metais. Mm, bet jei kalbėtų apie pasaulio istoriją, e, Europa prisigamino tiek ir tokios galios ginklų, kad jų pagalba pakirto savo dominavimą pasaulyje. Liūdnoka, na, bet, kaip sakoma, galbūt gera pamoka ateičiai. Dėkuoju uždėmesi.